vücuduna takdim iter Yürekten sıkılış kaybım gider assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar o'zbekiston islomiy harakatining jundullo ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi yurakdan siqilish qayg'u ketar Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها buyuk qudrat sohibi jamiki yaralmish jonzotlarning yakka egasi rahmat va mag'firati cheksiz bo'lgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Аллахтан өзге илох юк. Bizning barcha ibodatlarimiz va xayrli amallarimiz Allohning roziligi uchundir. Alloh hidoyat qilgan bandasini adashtirguvchi, adashtirgan bandasini esa hidoyat qilguvchi yo'q. Allohning каломини mu'minlarga ta'lim берган. Ҳар bir amalda чиройли ахлоқ билан бизга ўрнак бўлган va ibodatlarning afzali bo'lmuş jihod ibodatini boshlab berib ketgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Va u zotga ergashgan solih insonlarga Allohning rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum mu'min mu'minalar. Alloh yo'lida yurgan dindoshlar, qalbida iymon nuri taralgan birodarlar, navbatdagi juma dasturimizda sizlar bilan iymonlashish nasib etgan ekan, Robbimizga hamdlar bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum ahli islom, ahli iymon birodarlar. Jumadan jumagacha radio dasturimizning muxlislari Mana yana bir juma dasturimizda sizlar bilan iymonlashishga muvaffaq bo'ldik. Alloh taolo bunday iymonlashuv onlarini davomli bo'lishini nasib etsin. Bu dunyo bir imtihon. Unda har xil sinovlar bor. Bu sinovlar kimgadir og'ir, kimgadir yengil kelar ekan. Kimdir imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib olsa, yana kimdir sinovlarga chiday olmay o'zini halokat qa'riga otar edi. Ulamolardan biri bu dunyoni bir soyaga o'xshatgan ekan. Inson quyosh chiqqan tarafga yursa, soyasi ergashgani kabi Alloh tomonga intilsa, dunyo ham ergashib kelaverar ekan. Biroq hozirgi paytda soyaning ortidan besamar yuguradigan odamlar жүдө Abdulloh кетишкен абдуллах ибн умар dan анхудан рывоят кылынады расулуллах саллаллаху алейхи sallam ikki yelkamdan ushlab ушундай дедилер Dunyoda бир гарип ёки yo'lovchidek bo'ldim imom buxoriy rivoyat.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 كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Amirimiz Usmon G'oziyning ayollarga nasihatlari. La in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid dedi Alloh taolo. Shukr qilsanglar, men ne'matlarimga ziyoda qilaman. Kufrona ne'mat qilsanglar, noshukrchilik qilsanglar, azobim qattiq dedi. Sahiyonist yahudiylar bitiklarining davomi. O'shanda ham Alloh Rahmon va Rahim zot ularni Musa va Harun alayhimussalom payg'ambarlari orqali ozod etgandi. Yana kasalliklar tarqatuvchi dorilar haqida. Shuning uchun emlanayotgan odam mukammal sog'lom bo'lish kerak. Har qanday organizmdagi kichkina kamchilik ham yomon oqibatlarga olib borishi mumkin. Qori Ravohaning darsliklaridan yangi mavzuda kitob 44та эслатмадан ибарат bo'lib, лекин биз муаллифни tartibiga асосланган кылмадык, балки биз күнүмүзгө Шайх Физазинин муржиялар haqida кылган марузасынын davomi. Shuning үчүн Imom мухаддис Албони shularning сөзүгө карап, сахих силсилалар катарында qatorida bu hadisni sahih deb aytgan. shuningdek mintaqa va jahon xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين энди amirimiz usmon гозийнин ayollarga кылган nasihatlariga навбат beramiz yo'l элеке бир shu qal'aga ham боруп имонлашып кетели деп юл элеке кирдик iymon keltirgan hijrat qilgan va olloh yo'lida jihod qilgan ya'ni birinchi o'rinda muhojirlar sifati kelyapti undan keyin alloh taolo vallavina avo va nasoro ya'ni ana shu muhojirlarga panoh bergan ko'mak qilgan yordam bergan zotlar haqqo ya'ni ikkalasini ham hijrat qilgan molu jonlari bilan jihod qilgan zotlarni ham ularga panoh bergan ko'mak qilgan yordam bergan kishilarni ham ulaika humul mu'minun haqqo dedi alloh taolo ya'ni bular haq mo'minlardir shu oyatda bilsak bo'ladi mo'minlarni haqi ham bor ekan nohaqi ham bor ekan ana shular haqiqiy mo'minlar dedi alloh taolo lahum mag'firatun va rizqun karim ana shular uchun mag'firat gunohlarini kechirilishlik bor va keng rizq bor ular uchun mana ba'zi qal'alarda ko'plab opa singillarimiz onaxonlarimizni ziyorat qilib yurdik toqatimiz yetgancha e, ularni ba'zi fikrlarini mulohazalarini hattoki ba'zi tanbeh qilib yozgan xatlarini ham e, oldik lekin aksar jamoatimiz opa singillar onaxonlarimiz faqat haqqimizga duo qilishgan <clears throat> бир каладан чыккан хат бисмиллахи рахманир рахим ассаламу алейкум рахматуллах биз билан иймонлашуу ташкил кылып ташриф буйурган экенсизлер sizlarga behisob ajr va oliy jannatlardan go'zal makonlar bersin sizga nasihatimiz allohdan taqvo qiling shahidlar qoniga xiyonat qilishdan alloh barcha mas'ullarimizni saqlasin jihod yo'lidagi bevafoliklar ahdlarga xiyonatlar sinovlar sizlarni din yo'lidagi xizmatingizni susaytirmasin biz muslima ayollar sizlar bilan bir safdamiz doimo xizmatlarga tayyormiz non yopish bo'lsin boshqa xizmatlar bilan mujohidlar xizmatida xizmatidagi opa singillaringiz duo qiling bu haq yo'lda sabot bilan taqvo bilan ixlos bilan turing sizga nasihatimiz shu deb opa singillarimiz xat yozishgan edi ko'plab xatlarimiz bor alhamdulillah biz jamoatdan rozimiz yana inshaalloh alloh taolo sobit qadam qilsa ko'p majlislarimizda aytyapmizki sizlar bizga o'sha sangarda turib bermayotgan bo'lsanglar ham biz bilan shu iqtisodiy mushkulotda qiyinchiliklarda birga jamoatda sabr qilib shukur qilib haqqimizga duo qilib turishinglar birgalikda bir safda bir sangarda turishinglar bilan baravar narsa mana qaysi majlisga borgan bo'lsak ba'zi eslatmalarni biz eslatib ketdik sizlarga shu qal'adagi opa singillarimizga ba'zi narsalarni eslatib qo'ymoqchimiz birinchi masalamiz shu ko'chada yurishlik buni ko'p gapirganimizdan ba'zi opa singillarimizga yoqmay qolibdi bu gap lekin alloh subhanava taolo o'zi oyatda aytganligi uchun o'sha uylaringizda e, tashqariga chiqmagan yo besabab holda tashqariga chiqmanglar uyda barqaror o'tiringlar chiqsanglar mobodo zaruratdan chiqib qolsanglar ilgargi dinsizlik davridagi yasan tusan qilib chiqmanglar degan oyatidan kelib chiqib biz ko'chaga chiqilmasin deb aytgan edik zaruratsiz ya'ni lekin e, bu gaplarimizga ko'p ham itoat bo'lmayotgan ya'ni chiqmanglar deganimiz mahramsiz chiqmanglar deganmiz va iloji boricha kunduz kuni chiqilmasin deganmiz yana bir bor eslatib qo'yamiz sizlarga ya'ni sizlar orqali boshqa opa singillarimizga ham alhamdulillah ko'rdik mana ramazonda iftorliklarga olib borib kelishdi oilalarni birodarlar hayit kunlari ko'rdik mukammal ko'cha to'la bizni oilalarimiz yurishdi mahram bilan yurishdi ziyoratga borishdi ba'zilarini ko'cha kuyda ko'rib qoldik lekin zaruratsiz biz qaytarganmiz ya'ni buni usmon g'oziy qaytargan emas alloh taolo qaytargan zaruratsiz ko'chaga chiqmanglar deb chiqsanglar ham johiliyat deydiki yasanchi qilib chiqmanglar dedi alloh taolo va bunga amal qilishingni sizlardan talab qilamiz keyin ikkinchi masala bor jamoatimizni xususan yosh qizchalarimiz kelinlarimiz o'sha qariya onaxonlarimiz ba'zi opalarimizni бейхурмат qilishlar xususan guruh bo'lib o'tirgan opa singillarimiz алдында shu shikoyatlar bor shuning uchun inshaalloh bu qal'ada bu mahallada yo'q bo'lsa kerak deb yaxshi gumonim bor lekin sizlarga eslatman mabodo shu gaplarni eshitsanglar darrov isloh qilish kerak bu narsani alloh taolo dedi mo'minlar bir biriga birodar shu birodarlarni o'rtasini isloh qilib qo'yinglar dedi xullas ikkinchi masalani yetkazdim sizlarga alloh taolo o'zi shohid guvoh bo'ldi gaplarimga sizlar shu eri qamoldagi opa singillarimizga ko'rishib qolsanglar ularni sabrga da'vat qilinglar alloh sabr bersin ajr bo'lyapti deb uni ko'nglini yupatib xosatan eri qamalib qolgan opa singillarimiz boshqa opa singillarimiz eri qamoqdagi asoratdagi mayli o'zbekiston bo'lsin pokiston afg'onistondagi o'sha eri qamoqdagi opa singillarimiz oldiga borib da'vat qilsin yoki bo'lmasa umuman eri qamoqda bo'lmaganlar borib da'vat qilsin o'sha bizni opa singlimiz ba'zilari talog'imizni olib bering deyapti erlari qamoqda biz uni olib bera olmaymiz erlari qamoqdan turib man rozi emasman talog'ini bermayman deyapti ikkinchi sababi iqtisod xuddi shu vasvasachilar kelib mana keyin mana dastaxon to'kilsin uchun mana keyin bu yoqqa yurasanmi harakatda deydi. lekin opalar singillar mana men alhamdulillah ramazon haytida aylandim muhojirlarni uyini aylandim kasallar bo'lsin katta yoshli bevalarimiz uyiga bordim ko'rdim alhamdulillah dastaxonni ko'rib hayron qoldim iqtisodiy mushkulot deyotganimizda har bitta xonadonda субханалла биттеден болсо ham to'rt пиширип ала ширили эле пиширилген шүкүр кылышыбыз керек биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам у кишинин оилалары хурмо менен сууга калган эди күнү менен qozoni qaynamas deydi yana bir aytib qo'yamiz shahid berayotgan opa singillarimiz farzandlari erlari bo'lsa qamalib qolayotgan bo'lsa alloh taolo qurbonliklarini qabul qilsin va haqqimizga duo qilasizlar va o'sha opa singillarimiz onaxonlarimiz haqqiga duo qilasizlar eri qamalib qolgan opa singillarimiz haqqiga duo qilasizlar va qamoqda yotgan boshqa birodarlar arab bo'lsin ajam bo'lsin hammasini haqqiga duo qilasizlar alloh taolo rozi bo'lsin hammanglardan xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin qilayotgan amallarimizni o'zi qabul qilsin oqibatimizni xayrli qilsin alloh taolo jumadan jumagacha дастурубуз давом этеді енді хафта давомында жүндүллох овозу радиоюбузда коюлган кечки дастурларны ёдумузга түшүрүш үчүн хафтаномамызга өтөлүк жума устаздар дарс кылдылар илим аманат билип бизлерге жеткезилер өзлөрүн курбон кылып устаздар дарс кылды азыркы тиловат кылынген астаиду биллах لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله yo'lida o'zinglar eng yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmaguninglarcha bu yaxshilikka sizlar erisha olmaysizlar degan oyat nozil bo'lganda abu talha rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib Ya rasululloh alloh taolo yaxshilikka erishishlik uchun eng yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmasanglar yeta olmaysizlar deyapti menga eng suyumli ma'lum mana shu bo'stonim dedilar bu Allohning yo'lida sadaqa buning yaxshiligini men Allohning huzurida umid qilaman dedilar расулуллах саллаллаху алейхи вассаламге айттиларки аллах каерге көрсөтсө буйруган болсо bolsa бостонун ошол жерге сарп кылың дедилер shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar bu jamoatni Kurdu ki Pakistan pokiston atalmadı buni amerika atalmadı yana bular qaytib izzati bilan turibdi bunga ular olmaydi. Jonib hasad bilan o'lib ketadi biz ham aytamizki mutu biqoydikum ana shu ko'ngli qora ichingiz qora bo'lib o'lib keting bunday deb biz ham ularga shu qur'ondagi javob beramiz Shuning uchun ba'zida aytiladiki, ular ham mo'minlarmikin, kelarmi-ki? Yo ularni ko'rdik, eng avliyosini ham ko'rdik. Бизге айтыладыки, улаган бир bir шавкат кылыш керек. kerak. шавкат кимге кылынады? Пайгамбарыбыз кимге kimga yaxshi кылдылар? qildilar? кылган qilgan xatosini tan olib, bo'ynini келген kelgan кылдылар. qildilar. эмес. Булар шахидлери шахид эмес. Булар Bular харам harom дегенлерни биз biz алмайбыз биз. biz. шахидлерибиз улар шахид демейди. Булар харам harom деп жүрөт ар жойда. Мени шахидлерим shu davr davrdagi uhud şehitlerini singari afzal deb bilaman yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli alloh subhanahu va taolaning zotiy va fe'li ikki sifatlarini ham hech bir jihatdan alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan bandalarining sifatiga aslo o'xshatib bo'lmaydi bandaning sifatlari o'ziga munosib sifatlar alloh subhanava taoloning sifatlari o'ziga munosib sifatlardir masalan alloh subhanava taolo g'azablanadi rozi bo'ladi deyilsa insonda ro'y bergan g'azablanish insonda ro'y bergan rozilik sifatlariga hech bir jihatdan o'xshatib bo'lmaydi musulmonlar dunyoning harakatini nazorat qilib turishlari xalqlarining axloqlari va harakatlari ustidan hisob-kitob qilib turadigan, ularni ikki dunyo saodati va najotiga boshlaydigan, qo'lida bor kuch-qudrat yordamida ular bilan jahannamning o'rtasiga to'siq bo'ladigan, jahiliya fitratiga qaytishlarga rozi bo'lmaydigan yagona xalqdirlar. Kim Yusuf aka aytdi, namozini Ular kelishdi dushmanlar bizni to'rab dedi. уяка буяка барып чакырайман Agar ура жаткандар мени урса сиз урасыз деди учуп калган эки үч эле жеге бар чакырачак эл бияка жүрүп бардым эч ким индемеди менге эми ойладым башка жагам келген болсо керек эле лекин башкалар өздөрү бекитип отурган экен көрмөдүк эч кимди о жыйырматасы ошо спец ура деген группа экенлигин ким билген автоматтары эми кичинекей автоматча hammasi gavdali gavdali odamlar душанба g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon bu qibris oroli misr va shom diyorlarini hifozat qilishligi uchun eng muhim bo'lgan bu orol bo'lib bu orol venetsiyani mustamlakasi bo'lgan 1570 melodiy yilda bu vazir boshchiligida harbiy kemalar jo'natilib, u yerni fath qilindi va bu aral 1570-yildan to 1878-yilgacha Usmoniylar qo'l ostida bo'ldi. 1878-yili angliyaliklar, inglizlar bu yerni bosib olishgan. Va bu janglar asnosida Usmoniylar yana Kuret va Zanti orollarini va shuningdek Dulsigno va Antivari degan shaharlarni bu shaharlar mana shu Adriatiki degan dengizni oldidagi shaharlar bu yerlarni fath qilishlikka muvaffaq bo'lishdi. Seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul peymanların vardır nechuk bulur bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur yangi tuzilgan turkiston general gubernatorligi toshkentni o'ziga qarorgoh etib buxoro amirligi qo'qon va xiva xonliklariga qarashli barcha yerlarni tezroq bosib olish bosh rejalarini tuzib chiqadi rus kufur qo'shinlari bosqinchilikni avj oldirib 1868 ming sakkiz yuz may kuni samarqandning чопон ото тепалигида бухоро кошунларыны енгишады 2 майда эса самарканд шаҳри таслим bo'lishga majbur etiladi rus kofir askarlari samarqanddan buxoro tomonga chiqishlari bilan shaharda g'azavot boshlanib ketadi ikkinchi iyun kuni shahar devorlari tagida shahrisabz qo'shini paydo bo'lganida xalq qo'zg'oloni avjiga chiqadi umarxo'ja va jo'raboy bo'linmalari hech bir qarshiliksiz samarqandga kirib kelishadi bu yerda ularga shahar ahli ham qo'shiladi 650 kishidan iborat rus kufr garnizoni askarlari qo'rg'onga kirib yashirinadilar mujohidlar 5 kun davomida ular ustiga hujum uyushtirishadi chorshanba Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim Хоп, yana bir ikkita qo'shimcha masalani kirgizib qo'ymoqchi edik bu yerda. Hop, birinchi mana iddali holatda ibodatlar o'zgarmaydi, lekin shunday fursatdan foydalanib, ko'p ibodat qilib, vaqtlarini mana shu zikr, tasbihlar, ibodatlar bilan o'tkazilgani afzal bo'ladi. Hamda Ummu Salama aytganlardek, Allohumma ajirni fi musibati va xluf lahu khayron minhu deb duoni o'qilsa, bu sunnat ham bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlar, бирөөгө musibat yetganda, menga Alloh musibatimga ajr bergin va ana shu musibatdan ko'ra yaxshiroq bo'lganda menga o'rniga bergin deb allohdan tiranishligi bu sunnat hisoblanadi bu duo Xo'p, ikkinchidan vala tuvaiduhunna sirron oyati karimasida idda vaqtida sirli ravishda nikohlanuvni va'dalashib olishdan qattiq qaytarilgan mana shu narsadan qattiq har kim o'zini tiyishi va saqlanishligi lozim chunki bu amal haromdir payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarini yaxshi ko'ramiz ammo birontalarga bo'lgan muhabbatimizda haddan oshmaymiz va hech birlardan voz ham kechmaymiz ularni yomon ko'rgan va nomaqbul so'zlar bilan eslaganlarni yomon ko'ramiz o'zimiz ularni faqat yaxshilik bilan yodga olamiz ularni yaxshi ko'rish dindir iymondir va ehsondir ularni yomon ko'rish esa kufr nifoq va haddan oshishdir islom dunyosini uyg'otadigan birgina narsa bor u ham bo'lsa uning asoschisi bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallam vakil qilib qoldirib ketgan o'z risolasini bajarish, unga iymon keltirish va uning yo'lida o'z jonini ayib o'tirmaslikdir. Bu kuch qudratli, aniq va ravshan hamda yoritguvchi risoladir. Keyin Shayqotdan chiqqandan keyin Ravshan bolalar hikoya qilib o'tirgan ekan. мен карсайып турса яман көрөрдүм өлгүдөй яман көрөрдүм турса душманымдан яман көрөрдүм мен карсайыпке мухаббатым башланышы шайкөттөн чыгып келеаткен пайтта хаммабыз от жеген деп карсайып бизге күлүп карап отурду карсайыптын эме дейт эле азимат матонатыдан бул карсайыпке там берген бул хамма bo'yniga pachak egilsa ham сайып tur berdi bizdan зор ekan деген narsa uni yenggan endi في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحا Bu dunyo bir sinov, bir imtihondir. Undagi rohatning so'nggi ziyondir. Kun kelib boqiyga ketmoq ayondir. Ajal kelsa охираттан gayr yoq. хайырлы ish bolar oli tilakda. Yaratgan yo'llagan nurli yo'lakda oxiratdan umid bo'lsa yurakda kelar mangu farog'atdan ayir yo'q oxiratga ravon yo'ldir ibodat ibodatda unar hatto nabotot ibodatning so'nggi nurli saodat ibodatsiz qilar ishda xayr yo'q Аллах үчүн күйүп qayg'u bilmasang, диним дее жүрөк багрың tilmasang, эй мужахид динге хизмат кылмасаң, билип койки жаннат томон сайыр жок. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y. Sahyonist yahudiylar bitiklarining davomi. qilding vayron. Sen qilding vayron. isroil ey isroil shaytonni qilding qo'yin bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum qadrli mo'min birodarlar sayyohniz bitiklarining biz ko'rib chiqayotgan matnida va bizni hoylar qulligidan ozod etadi degan jumlasining tahliliga kelib to'xtagan edik hoylar deb sayyohniz donishmandlari Yahudilardan boshqa jamiki insoniyatni aytishlarini oldingi suhbatlarimizda bildirgan edik shu hoylarning qulligidan yahudilarni ozod etuvchi shaxs esa uning kelishini asrlar osha orziqib kutishayotgan go'yoki oxirgi payg'ambarlari messiyalari ekanini bu esa masihid dajjal bo'lib chiqishini da ko'rsatgandik endi u yahudiylarni qullikdan ozod etishi masalasiga kelsak, bu yerda juhudlar aslida bo'lmagan qulliklarini arz qilib chiqqanlar. Tarixiy haqiqat shulkim, Bani Isroil Fir'aundan keyingi zamondan to hozirga qadar hech qachon bir qavm butunligicha hammalari birdaniga Yahudmas xalqlarining qo'lida qullikda bo'lmaganlar o'zlari buzg'unchilik va tug'yonga ketaverganlarida allohning ularga va'da qilingan jazosi bo'lib oldin qadimgi bobul mushriklari keyin fors majusiylari tomonidan qavmning bir qismi qullikka haydab ketilgan bo'lgan ammo qavmning boshqa qismi o'z vatanlarida falastinda ozod qolgan atrofdagi boshqa qavmlar bilan bo'lgan janglarda asirga tushib qolgan isroilliklar qul qilingan bo'lganki, bu o'sha zamonda harbiy asirlarga barcha xalqlarda bo'ladigan muomala edi. Keyingi Rum bosqinida Bani Isroil o'z yurtida bir miqdor xudmuxtorlikka ega mustamlaka viloyat bo'lib, aholisi ozod, qul emasdi. факат рим империясыга каршы козголонууларда катнашканларгина еңгилсалар румликлар тарафынан кул кылынардыларки бу ham хос yahudiylarga bo'lmay, imperiyaning boshqa qavmlardan bo'lgan козголончуларга да birday tatbiq etilardi. Yevropaning keyingi o'rta asrlarida эса yahud qavmi nasroniy davlatlarida qullikda emas balki doimiy xiyonatkorliklari g'irromliklari hech to'ymas yulg'ichliklari va boshqa juhudlik tabiatlari sababidan o'zga xalqlarning nafratiga uchrab yashaganlar qullikda emas nafratda yashaganlar xalifaliklarimizda va boshqa islomiy davlatlarimizda esa yahudiylar zimmiylik jizyalarini to'lab o'z kasb korlari tijoratlarini yurgizib, hatto botil yahudiyat dinlariga to'liq amal qilib, erkin kun kechirganlarki, buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Bular yahudilar deb bu qavmning hammasi qul etilgani tarixda faqat bir marotaba Fir'aun zamonida bo'lgandirki, o'shanda ham Alloh Rahmon va Rahim zot ularni Musa va Harun alayhi assalom payg'ambarlari orqali ozod etgandi. Xo'sh, unday bo'lsa, yahudiylarning kutayotgan qo'shtirnoq ichida xaloskor messiyalari, ya'ni Dajjal ularni qaysi qullikdan qutqarar ekan? Qolmadi-ku hech qanday qulliklari. O'zlarini mudom mazlum, bechora qilib ko'rsatish juhudlarning milliy odatlaridan bo'lib qolganini biz yaxshi bilamiz. Ular o'zlarining insoniyatga bo'lgan doimiy yomon ko'rishlari, razilliklari, qabih jinoyatlarini churq etmaydilar u, faqat o'zlarini boshqalardan zulm ko'rgan qilib ko'rsataveradilar va bu rolga kirishga nihoyatda ustakor bo'lib ham ketganlar. Hozirda esa yahudiylar o'z qavmiy davlatlari Isroilda erkin sharoitda yashamoqdalar. Qaytanga ularning o'zlari Yahud davlatlarida mayda millat bo'lib qolgan Falastin arablarining uy joylarini buzib, bu musulmon qavmni mazlum etgan vahshiy zolimlar ekanlari fosh bo'lib turgandir mana. Ma'lum bo'ladiki, Dajjolning kelishi yahudiylarga ularni hoylarning asli yo'q qulligidan ozod qilish uchun emas, aksincha shu hoylarning, ya'ni bashariyatning ustidan hukmron bo'lishlari uchun kerakdirki, bu yahudona niyatlarini matnning davomida mana bunday bayon etganlar. Biz hoylar ustidan hukmron bo'lamiz. Mana nima kerak bu juhudlarga bu sassiq dunyoga hukmron bo'lib olsalar bo'ldi oxiratlari kuysa ham mayli chunki dajjoli layinga ergashib dunyoga hokim bo'ladiganlarning oxiratlari kuymay nima bo'lsin endi bitiklarining davomida shu masihi dajjolning kelishi uchun yahud qavmi nimalar qilishi zarur ekani haqidagi qismi keladi kitobning matni бирок биздин podshohimiz ва messiyamiz бизге келиши үчүн кол qovushtirib отурмаслыгыбыз kerakdir, балки унун бизге келиш yo'lini hozirlashimiz zarur bizning sharhimiz bizga kelishi uchun deb botil yahudiyat diniga ko'ra ularga kelishi kerak bo'lgan go'yoki oxirgi payg'ambarlari messiyalari va podshohlarini Yahudiler orziqib kutayotganlaridan foydalanib, Dajjal men o'shaman deb aynan shu Yahud qavmiga kelishi aytilyapti. Mana shuning uchun butun Yahud qavmiga murojaat qilinyaptiki, hech kim qo'l qovushtirib o'tirmasinda Dajjalning ularga Yahudiylarga kelishi yo'lini hozirlab, tayyorlab tursin. Xo'sh, uning kelish yo'lini tayyorlab turish nimalardan iborat ekan quyidagi matnlar shu haqda kelibdi kitobning matni buning uchun biz nima qilishimiz kerak buning uchun iso masihni eslatadigan neki bo'lsa hammasini yer yuzidan o'chirib yuborish darkorki uni barcha unutsin bizning sharhimiz Bu satrlarni Sayyuhniz donishmandlari Usmoniy xalifaligimizning oxirroq vaqtlarida dunyo hukmronligi nasora olamiga o'tgani ayon bo'lib bo'lganidan keyin yozgan ko'rinadi. Biz musulmonlarning dunyo ishlariga ta'sirimiz qolmagach, yahudiylarning jahonga hukmronlik yo'lidagi yagona raqiblari nasroniylar bo'lib qoldilar. Shunga ko'ra bu satırlardagi va umuman bitiklardagi yahudiylarning dushmanligi asosan nasoro olamiga qaratilgan bo'lsa, yana Alloh biluvchiroqdir. Nimaga endi Sayyuhnis fozillari o'z zaharlarini yana Iso Masihga sochganlar? Yer yuzida Iso Masihni eslatadigan nimaiki bo'lsa, hammasini yo'qotib yuborish yahudiylarga nima uchun kerak bo'lib qoldi uni barcha unutsin emish nega chunki nasroniylar iso masihni o'sha kutilgan messiya mana shu u kelib bo'lgan va bani isroilga hech qanaqa oxirgi payg'ambar keluvchi emas magaram iso masihning o'zi dunyoga ikkinchi marta osmondan tushib keladi deb e'tiqod qiladilar Яъни Мессиянин келиши ҳақидаги кўп асрли орзулар ушалib бўлган дейдилар. Бу орзулар роёбга чиқиб бўлган бўлса, табиийки yana qanaqa Messiya kelarkan? Bo'ldi, u kelib bo'lgan, boshqa kelmaydi degan aqida hosil bo'ladi-da. Bu esa Yahudiylar kutayotgan Messiyalari Dajjolning kelishiga to'siq bo'ladi. Яни Дажжал келишге-ку албатта келади, лекин уни shu Bani Isroilning oxirgi payg'ambari, najotkor Messiyasi deb nomlashga nom qolmaydi. Chunki Nasoro dini nazdida bu nomni Iso Masih olib ketib bo'lgan. Mana shuning uchun ham Iso Masihni nimaiki eslatadigan bo'lsa, hammasini yer yuzidan o'chirib yuborish Yahudilarga kerak bo'lib qoldi. Toki Масихи Dajjalning kelishiga, ya'ni insoniyat uni qabul qilishiga yo'l ochilsin. Mana shu bu matnda aytilayotgan uning yo'lini hozirlash bo'larkanda, ya'ni Dajjalni qabul qilishga bashariyatni tayyorlash degani ekan bu. Dajjalni bu Dajjal deb emas, agar bunday deilsa, hech kim qabul qilmaydida balki uni bu o'sha kutilayotgan payg'ambar xaloskor messiyamiz podshohimiz deb aytilsa ana unda bashariyat uni qabul qilishga tayyoru hozir bo'ladi uning bizga kelish yo'lini hozirlashimiz zarur deganlari mana shu buning uchun esa bani isroilning haqiqiy oxirgi payg'ambari iso masihni hamma unutgan bo'lishi kerakda mana nima uchun uni barcha unutsin deyishmoqda endi hozirgi jahonda iso masihni eslatadigan juda ko'p narsalar bor birinchisi bu nasoro dini o'zining 1 milliarddan ziyod ahli minglab cherkovlari o'nlab davlatlari vatikan va moskov патриархидек olamiy markazlari iso masih haqidagi millionlab kitoblari va hokazolari bilan islom dinimizda ham iso алайҳиссаломнинг o'z o'rinlari bor qur'oni majidda va аҳодиси nabaviyda ko'plab oyat va hadislar iso masihni eslatib turadi xulosa яҳудилар iso masihni eslatadigan неки bo'lsa barini yer yuzidan o'chirib yubormoqchi bo'lsalar ular birinchi navbatda nasoro va islom dinlarini yo'qotishlari umuman bashariyatning diniy asoslarini yemirib tashlashlari, dinni hayotdan o'chirib yuborishlari zarur bo'ladi. Chunki insonlarga Iso Masihni yu umuman payg'ambar zotini faqat dinlar eslatib turadi. Bordi-yu, din ketkazilsa, biror bir payg'ambarni hattoki Xudoni ham odamlar eslamay qo'yarkanlar. Xo'sh, yahudiylar shunga erishdilarmi? afsuslar kim ular bunga anchagina erishdilar. Bu Sion protokollaridagi biz ko'rib chiqayotgan yovuz rejalari qog'ozdagina qolmadi. Dinlarni yo'qotish uchun yahudiylar sekularizm atalmish siyosatni jahonga joriy qildilar. секуляризм deb dinni davlatdan maktabni esa dindan айырышны aytiladi qarang bu kofirlar nishonga qanday aniq urganlar ma'lumki insonlar jamiyatidagi eng katta kuch qudrat bu davlat hukumatdir mana buning misoli toki yasribda rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida birinchi musulmonlar davlatlik hukumatlik bo'lmadilar islom dini har qancha haq bo'lsa-da g'olib bo'la olmay turaverdi. Ana endi juhudlar sekularizm deb turib, dinni uni barpo qilib turgan, ushlab turgan ana shu hukumatiy kuchdan ayirdilar. Endi diniy davlat tuzishga hech ham ijozat yo'q. Faqat dunyoviy, ya'ni hozirgi dunyoda faqat dinsiz davlat bulmağı kerak xolos buni ya'ni davlatlari diniy emas dunyoviy ekanini albatta bosh qonunlari konstitutsiyalarining avvaliga kiritib ham qo'yadilar bordiyu kimda kim diniy davlat ta'sis etib qo'ysami bu albatta yomon ish bir vahshiylik qilib ko'rsatiladi da butun dunyo hamjihatligi uni har tomonlama cho'qishga bo'g'ishga kirishadi oxirgi choralari urush qilib kelib bo'lsa ham diniy davlatni yo'qotadilar afg'oniston islomiy amirlik diniy davlatimizning qismati buning ko'z o'ngimizdagi yaqqol misolidir endi din davlatsiz hukumatsiz qoldimi asta sekin kuchsizlanib axiri yo'qolib ketar yoki jamiyatga ta'siri bo'lmay qolar ekan. Buning misollari xonliklarimizdan keyingi bizning Mavaroun Nahr, Usmoniy xalifaligidan keyingi Turkiya, Toliblardan keyingi Afg'oniston va juda ko'p boshqa misollardir. Xo'sh, endi maktabni dindan ayirish degani esa dinning oyandasini qirqib qo'yish demakdir. Diniy ta'lim tarbiyaning ijozati bo'lmay, faqat dinsiz maktab maorif bo'lgach dindorlarning avlodlari ham dindan bexabar bo'lib ulg'ayishi taajjublanarli ish bo'lmay qolar ekan misol uchun bizning avlod ko'pchiligimiz 10 yil maktabni ba'zilarimiz yana 5-6 yil oliy o'quv yurtlarini bitirsakda na bir payg'ambarni na bir sahobiyni darslarda eshitgan emasmiz nasoro olami-ku diniy hayotlarini nafsoniy, aslida esa shaytoniy xohish istaklar nizomi bo'lmiş demokratiyaga almashtirib bo'lgandir. Sekularizm ana shu demokratiyaning asos ustunlaridan bo'ladi. Hozirgi dunyoda dinsizlikni hukmron qilishgandan so'ng haqiqatan ham juda ko'p insonlar Iso Masihni yo boshqa nabiyullohlarni va hatto Xudoni da unutish darajasiga kelib qolganlar. Shu tariqa sayyohniz donishmandlarining Iso Masihni eslatadigan neki bo'lsa, hammasini yer yuzidan o'chirib yuborish darkorki, uni barcha unutsin deb bu bitiklarda bitib qo'yganlarining qanday amaliy bo'layotganini mana ko'rmoqdamiz. Shuning uchun muhtaram ahli islom ushbu Sion protokollarini zinhor bu yahudiylarning quruq safsattalari yoki bugunga aloqasi yo'q o'tmishning voqealari deb o'ylab g'aflatda qolmaylik, balki ularning tahlili jahonning hozirgi ahvolini aniq yoritib beradigan manba hamda belgi alomatlari tobora ko'rinib kelayotgan olamiy musibat Masihid Dajjal fitnasini tayyorlash dasturul amali deb qaraylik. Sözümüz soňgida Alloh taolodan Dajjal fitnasidan panoh tilab, jihadimiz foydasi uchun dushmanlarimizni, ayniqsa Yahuddek hilagar g'animni yanada tanitib berishini so'rab qolamiz. Va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sen kundin vayron. Энди навбат дорулар хакыдагы эштиришимиздин ахыркы кысмыга. Бүтүн мамлекатыбыз буйлап ата-аналар жүдө каттык хаватирда калышты. Балалар үчүн жүдө хатарлы болгон менингит касаллыгы Ростов-на-Дону шаарында аныкланып, бүтүн Россия худуду буйлап таркай башлады. Воронеж, Нижегородский, Липецк, Астраханск вилоятларында, Адигея автоном республикасында va Moskvada o'nlab yosh kasallik asorati aniqlangan bolalar ro'yxatga olinib, kasalxonalarga yotqizildi. Bu kasallikdan bir nechta bolalar hayotdan ko'z yumgani aniqlandi. Meningit bu bosh miya qobig'i qismining shamollashidan vujudga keladigan kasallik hisoblanadi. Asoratlari xuddi grippga o'xshaydi. Shifokorlar ogohlantirishcha, bunday kasallik asorati aniqlanishi bilanoq bolani tezda shifoxonaga yotqizish talab etiladi. Aks holda bola bir necha soat ichida nobud bo'lishi mumkin. Bu kasalni 100% emlash yo'li bilan oldini oladigan dori umuman mavjud emas. O'tgan asrning 60-yillarida Yaponiyaning katta shaharlarida shamollash oqibatida vujudga keladigan kasalliklar ko'payishi kuzatilganidan, ular grippga qarshi emlash ishlarini yoppasiga shartli ravishda tashkil qilishga qaror qabul qilishdi. Lekin ming afsuslar ки, эмлаш ishlari япон shifokorlari kutganidek жакшы натыйжа bermadi. Oqibatda bu kasallik түрү камайыш o'rniga 12 barobarga баробарга көпайып кетти hammaga ma'lumki emlash yo'li bilan insoniyat ming yillar davomida har xil yomon kasalliklarni yengib kelgan ya'ni ospa xolera chuma chuma o'tmish tarixlarda qoldi lekin ajoyib bir haqiqat insonni tafakkur qilishga undaydi nega vaqt o'tishi bilan insonning har xil kasalliklarga chalinishini oldini oladigan vaksinalar ko'payib bormoqda masalan difteriya gepatit kaklyush kor krasnuha, полимелит столбняк вакцинация это деньги причем немалый эмлаш бул пул деген аныгрогу бул жудаям катта пул деген эмлаш оркали инсонлорго жардам кылмокчу болушадыю лекин бул жардам замирида пул ишлаш жатат кому то нужно зарабатывать бул сакиз жошли кызча маша чернашова умрунун ярмини яъни 4 йилини шифоханаларда o'tkazdi кызчанын onasi маринанын so'zlariga караганда у бир ярым yoshga киргенге кадар umuman kasal bo'lmagan ekan. Birinchi bor emlanishdan keyingina qizcha kasallikka chalina boshlagan. Xuddi kimdir uni o'chirib qo'ygandek. Vaksinatsiya yordamida inson organizmiga o'lik yoki susaytirilgan infeksiya uyg'otadigan hujayralar kiritiladi. Shuning uchun emlanayotgan odam mukammal sog'lom bo'lishi kerak. har qanday organizmdagi kichkina kamchilik ham yomon oqibatlarga olib borishi mumkin. ya'ni emlash jarayoni kasallikni oldini olish o'rniga aksincha kasallikni kuchayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Мне сообщают многие пациенты, что детей часто вакцинируют. Менге базы мижозлар хабар беришче, көп ҳолатларда балалар эмлаш натижасида касалликка чалинишга қарамастан, бу нарсага унчалик эътибор қилмастан эмлаш қилиша берар экан. Британиялик Эндре Войкфилд 1998 йили 12 autizmdan azoblanayotgan bolalar ustida izlanishlar olib borib, olamshumul xulosaga keldi. krasnuha Kori va Svinki kasalliklarini kelib chiqishiga qarshi keng miqyosda qo'llanib kelinadigan emlash ishlari bolalarni autizm kasalligiga chalinishiga olib borishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Делались вакцины и Базыда шундай эмлаш ишлары хам колланыладыки, уларны окубатыда бир ёки икки hafta мабойнида балаларны бош мия тизимида огыр таранглашыш холаты юзага келип, бу билан болалар бир умрга ногирон болуп калат. ребенок фактически на всю жизнь оставался инвалидом. Лекин Sizlar farma mafiya ishbilarmonlariga eng katta daromad keltiruvchi manba nima ekanligini bilasizlarmi? bu grippga qarshi olib boriladigan emlash ishlaridir. Bu kasallik epidemiyasiga keladigan bo'lsak, yer yuzining har joylarida xuddi zakaz qilinganday тез тез такрарланып турады мы даже сумели во время так называемого свиного гриппа гриппнин битте түрүгө каршы вакцина сизда уни бошқа турини козгалышыга ҳеч қачон кафолат бера олмайди бу йилги фармацевтлар иштирокидаги энг шовшувли шуулу сабаб бўлган даниянинг даниянын даг бладат информацион газетасининг журналисти луиза воллер бу журналист 2009 миң тогузунчу жылда жер жүзүдө гоёки tarqalgan cho'chqa grippi pandemiyasiga bog'liq hamma hujjatlarni chuqur o'rganib chiqib, hech qanday pandemiya bo'lmagan, faqat o'z vaksinalarini ko'proq miqdorda pullash uchun uydirilgan ulkan bo'xton ekanligi haqidagi xulosaga keldi. Ведь даже сумели во время так называемого свиного гриппа вот этого создать такую O'sha cho'chqa grippi vaqtida ham odamlar orasida vahimali xavotirni yuzaga keltira olishgan. Odamlar epidemiyadan juda qo'rqishadi. 2009 yilda hamma ommaviy axborot vositalari go'yoki gripp virusi cho'chqa organizmiga singib mutatsiya hosil qilib, endilikda millionlab odamlarni nobud qiladigan xatarga aylandi deb qo'rqitdilar. Bu umuman pandemiya emasligini isbotladi. Haqiqiy pandemiya grippi o'tgan asrning boshlarida bo'lgan. Bir ispan ayoli 40 million insonni hayotdan ko'z yumishiga sababchi bo'lgan. 2009 yildagi yangi virusdan ham hammasi bo'lib 5000 odam o'lgan xolos. Oddiy grippdan esa yiliga 300 minggacha odam o'lar ekan. Да, зависимость между истерией э, вокруг. Ha, э, haqiqatan ham bu yangi virusni vasvasasi Farm kompaniyalar tomonidan uyushtirilgan ish ekanligi hech kimga sir emas. Bu ishdan ular улар манфаатдордур туристическими компаниями это выгодно Daniyaliklardan keyin inglizlarning инглизлернин Ring laboration mustaqil olimlar uyushmasining ingliz epidemiologi ton jefferson amerikalik hamkasbi William Engdel bilan butun dunyo sog'liqni saqlash uyushmasini pandemiyani yolg'on tasdiqlaganlikda ayblashdi. Ular farm kompaniyalar foydasiga preparatlarni katta pul evaziga tasdiqlashgan. Eng kam hisoblarga ko'ra pandemiyadan farma mafiya kamida 2,5 milliard AQSh dollari miqdorida sof foyda ko'rdilar. различные вирусы, эпидемии там свиных, птичьих и прочих там пингвиньих гриппов, они возникают не просто... Хар чочка, паранда, э, пингвин грипп эпидемиясы, йоки вирусы, шунчаки өз өзедан пайда болмаги. Бу э, эпидемия ва вирусларны Рокфеллерлар кол остыге карашли хар хыл лабораторияларда олдындан пухта таярлап олып, ва өзларының мафия хамтавоклары билан, яни бутун дүнио соғлықны сақлаш жаш orqali hamma yoqqa jar soladilar. Ana undan keyin ularning itoatidagi shifokorlar zudlik bilan aytilgan dorilarni hammaga tavsiya qila boshlaydilar. Shunday qilib, bu Yahud Rockefellerlar bu yolg'onlari bilan milliardlab dollar foyda ko'rishaveradi. Farmasevtik monsterlarga qarshi kurashish umuman befoyda. Chunki bu biznesda odamlarning kasallik va baxtsizliklari evaziga topilgan juda ham katta pullar aylanadi. Bu farm industriya boshqaruvchilari o'z qo'l ostidagi itoatli mafiyachalari bilan sog'liqni sotib olsa bo'ladi degan botil aqidani ya'ni qora niyatlarini amalga oshirish uchun har xil nayranglar bilan oddiy xalqni aldab qo'yishga juda ham usta bo'lib ketishgan. Lekin bu ularning nayranglari xolos. Sog'liqni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Uni faqatgina saqlab qolish mumkin. Говард Хьюз пил специально очищенную воду, ел специально очищенную Говард Хьюз yer yuzidagi eng boy odamlardan biri edi. Dunyodagi eng yaxshi shifokorlar uning xizmatida bo'lgan. Eng toza deb tan olingan dori-darmonlarni qabul qilgan. Ichadigan suvi va yeydigan taomi ham xos tekshiruvdan o'tar ekan. zamonaviy tibbiyot uskunalaridan foydalangan. Mikrobdan saqlanish, o'limdan saqlanish va umrni uzaytirish yo'lida milliardlab dollarlarni ayamagan. Lekin bu narsalar uni o'limdan saqlab qola olmadi. Lekin shuncha urinishlarga qaramasdan 72 yoshda vafot topdi. Demak, aziz dindoshlar, sog'likni saqlash uchun avvalo аллах qaytargan кайтарган narsalardan chetlanishimiz zarur. Payg'ambarimiz пайгамбарыбыз amal qilsak, кылсак qanday күфр ishlab chiqargan, aslida kasallik keltiruvchi bo'lgan dorilarga ham ehtiyoj bo'lmaydi. Buning uchun dard ham, davosi ham yolg'iz Allohdan ekanligiga keltirgan iymonimizni mukammal qilib olishimiz darkor. Alloh taolodan eshitganlarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib, unumli foydalar olishimizga madad berishini so'raylik. Zero, u eng yuksak va marhamatli bo'lgan zotdir. бизге нусрат эшигиң оч дустларыңга айыр булду тоо бандаларың сенге муктаж рахым кылгин парвардигор бизге нусрат эшигиң оч дустларыңга айыр булду тоо huzurinde mukaddes az bir olmadik senga yardım g'aflatdamiz ushlar fasod ger chiqqon beramiz har dam huzur endi muqaddasom berolmadik senga yordam g'aflatdamiz ushlar faso garchi qon beramiz har dam bandalaring senga muhtoj rahm qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tog bandalaring senga muhtoj rahm qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi to beg'ayrat sharm emas faxr bo'lganda xoinlik madrasalar jihad demas uyat bo'ldi fidoilik beg'ayratlik sharm emas faxr bo'lganda xoinlik Merdeseler cihad demez Uyat buldu fidaini Bendelerin senge muhtaç Rahim qilgin parvardigor Bizge nusret işin och dostlaringa yer buldu to Bendelerin senge muhtaç Rahim kılgın perverdigar Bizge nusret işin aç Dostlaringe yer buldu taç qilib mehnat bo'lgan edi tirik qur'on yo'qotdik biz muhim ne'mat bu dintilar bizdan qurbon avvalgilar qilib mehnat bo'lgan edi tirik qur'on yo'qotdik biz muhim ne'mat bu dintilar bizdan qurbon bandalaring senga muhtoj rahm qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tog bandalaring senga muhtoj rahm qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi to bugun mardlar tarixlari Көрсетер minden bitteni Resulullah ashabları Kötergen bayraklar kanı Bugün derler tarihleri Körseter minden bitteni Resulullah ashabları Kötergen bayraklar kanı Pembeleri singe muhtaç eslatib o'tamiz. тоңги dasturlarimiz soat 540 da. Kechki dasturimiz esa кабоил vaqti bilan 720 da e'tiboringizga havola etiladi amallaring ehtiyot qil qush Mariyo, al maryo Al-Basirdan aylab hayo mahshar kuni bu ishlaring topolmaysan nidoing eshitmas ekan. бакмас кыя амаллариң ixlos менен bezagin сен менен бирге kiroman катибин Büyük işlerge nefsini tizlegin Gaflette kalmagin ummet gam edin Amellerin ihlas bilen bezegin Sen bilan birga kiroman katibin Büyük işlerge nefsini tizlegin Gaflette kalmagin ummet gam тең яратылген yer bolsa senga tor o'ksinmagin bu nabiylar sunnati malik uchrashuviga bo'l intizor sevgan bandasiga bordir jannati keng yaratilgan yer bo'lsa senga tor o'ksinmagin bu nabiylar sunnati Мәлік үшрәшуге бұл интизар Sevgen бәндәсіге бордур жәннәті Sevgen бәндәсіге бордур жәннәті Endi navbat Qori Ravohaning yangi darsligiga.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 китап абу убайда ал мақдиси рахимахуллахны ахли жихатларга зарур болган eslatmalar деп номланган китобида баян кылынган eslatmalarni иншааллах дарс кылып o'tamiz. бу kitobni танлашлигибизге асосий сабап бу абу убайда ал мақдиси рахимахуллах jihad maydonlarida voqeani ko'rib bilib shunga guvoh bo'lgan holatda o'zini tajribasidan kelib chiqqan holatda bu eslatmalarni bu tazkiratlarni yozganligi uchun alloh subhanahu va taolo bu kishini yozgan ta'lifini o'zi qabul qilsin ummati islomga manfaatli qilsin bizlarni ham eslatmalardan manfaat oladigan va bularga amal qiladigan kishilardan qilsin amin kitob 44 ta eslatmadan iborat bo'lib, lekin biz muallifni tartibiga asoslangan qilmadik, balki biz kunimizga muhimdan muhim bo'lgan masalalardan boshlashlikni lozim tutdik. Shuning uchun birinchi eslatmamiz avvalgi bahsimiz inshaalloh ishga kirishlikdan va gapirishlikdan oldin albatta o'sha qilinayotgan ishni Qur'on sunnatga muvofiq yoki muvofiq emasligini kishi bilgandan keyin qilishlik to'g'risida eslatma bilan boshlaymiz. Va yana qon masalasi va bir odamga takfir, fosiqlik, mubtadi' bid'atchi ekanligi haqida hukm chiqarishlik masalalaridan juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlik to'g'risidagi eslatma. Muallif rahimahulloh bayon qilib وجوب العلم قبل القول والعمل والتحرز في مسائل الدماء وإطلاق الأحكام يعني gapirishlikdan amal qilishlikdan oldin ilmni vojibligi va qonga tegishlik va hukm chiqarishlik masalalarida ehtiyotkorlik deb nomlangan eslatmasi Bismillahirrohmanirrohim إن من المعلوم في دين الله أن عبادة القتال في سبيله سبحانه وتعالى هي عبادة متعدية المنافع إلى الغير ومع أن عنوانها القتل والقتال وسمتها إراقة الدماء وتطاير الأشلاء إلا أن الخير العظيم الذي تختزنه بين جنابتها للبشرية معلوم كي ديد بكشة Аллах субҳанаҳу ва тааланы жолундагы жиҳод, катл қилишлик бу Аллах субҳанаҳу ва тааланы йўлида бўлган ибодатки, бу ибодат фақат жанг қилувчи кишини ўзигагина манфаат болупгина калмастан, башкаларга хам манфааты бар. Agarchi bu ибодат, ya'ni жанг ибодати жанг қилишлик, qatl қилишлик деб номланган бўлса ҳам, ko'rinishi alomati qon oqizishlik, a'zolarini kesib tashlashlik bo'lsa ham. Chunki jang shulardan iborat. Shunday bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lida bo'lar ekan, buni manfaati boshqalarga ham va jang qiyuvchiga ham teguvchi ibodat. Ya'ni juda katta ibodat. Chunki buni ulug'ligi bu jihad ortidan keladigan manfaatlar juda katta manfaat. hatta dunyoni o'zida. Alloh Allah subhanahu va taala'nın hükmünü yerde sabit qilishlik, yani Allah'ın kitabı bilan hüküm qilishlikni o'rnatiladi bu ibadetten keyin. İnsanlarını o'zini Rabbisiga ibodat qildiriladi. Ma'lumki din Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan Rasul sallallohu alayhi va sallam insonlarni insonlarga ibodat qildirishlikdan insonlarni Robbisiga ibodat qilishlik uchun yuborilgan. Jihad ortidan keladigan manfaatlarni biri ham insonlarni o'zini Robbisiga, yaratgan Robbisiga ibodat qildirishlikdek ulug' ishni ro'yobga chiqaradi. Va yana bu jihad ortidan mana bunday manfaatlar ham keladiki, musulmonlarda nafsi, moli, joni himoya qilinadi. va bundan boshqa ko'p manfaatlar yotadiki jihad amalidan keyingi keladigan manfaatlar. Shuning uchun kishi o'zi kirishayotgan, o'zi qilayotgan ishini shariatga muvofiq ekanlik hukmini bilishlik juda zarur bo'lgan ishlardan. Balki bu farz Rabboni Alloh subhanahu va taolo tarafidan buyurilgan farzki, kishi bir ishni qilishlikdan oldin o'shani shariatga muvofiq ekan yoki shariatga muvofiq emas ekanligini bilib olishlik. Bu to'g'risida ummat ulamolari ijmoni rivoyat qilishadi. Ya'ni ijmo keltiriladiki, bir odam bir ishni qilishlikdan oldin o'shani shariatga muvofiq hukmini bilib olishligi to'g'risida. Imom G'azali rahimahulloh Ulumuddin'i de icmanı hikoya qiladi bu to'g'risida shuningdek hem rahimaulloh ham o'zini risola kitobida bayon ki kişige biror bir ishga kirishlik joiz bo'lmaydi ki o'shani alloh subhanahu va taoloni shariatiga muvofiq ekan yoki muvofiq emasligini bilishlikdan oldin joiz bo'lmaydi kishiga kim bir adam oldi sotdi qiladigan bo'lsa, ya'ni tijorat ishi bilan shug'uladigan shug'ullanadigan bo'lsa, vojib bo'ladi unga Alloh subhanahu va taolo tijorat ishlarida mashru' qilgan tijorat borasidagi masalalarni bilishlik. Kim namoz o'qiydigan bo'lsa, o'sha kishiga namoz hukmlarini bilishlik. Shuningdek tahorat va barcha qovullardan va fe'llardan iborat bo'lgan иштерни hammasi kishi o'sha ishlardagi masalalarni bilishlik vojib bo'ladi. Bu islom ulamolarining ijmosidan keltirilgan ba'zi bir qovullar. Oddiy musulmon uchun oldi sotdi masalalari shar'iy yoki shar'iy emas ekanligini bilishlik vojib bo'ladigan bo'lsa, oddiy musulmon uchun yoki namoz yoki tahorat. Endi mujohid kishiga o'zini qilayotgan jihodiga tegishli bo'lgan masalalarni shar'iy yoki shar'iy emas ekanligini albatta bilishlik vojibroq bo'ladi boshqalardan ko'ra. Chunki aytib o'tdi yuqorida bu mujohidni qilayotgan ishida qon masalasi bo'ladi. Qon masalasi. Ya'ni kofirni o'ldiradi. Mol dunyo masalasi, ya'ni g'animat masalasi. Va yana hukm chiqarishlik masalasi. Ya'ni bir kofirni, kofir ekanligini aniq bilishlik kerak mujohid. Bir fosiqni fosiq ekanligini aniq bilishlik kerak. Bir murtadni murtad ekanligini aniq bilishlik kerak. Mana bu masalalar yotganligi uchun mujohidga jihad qilayotgan holatida bu masalalarni bilishlik boshqasidan ko'ra vojibroq bo'ladi. Abu Mus'ab Suri hafizahulloh аллах субханаху таала бу кишини өзү кофирларды колунан озод кылсын Даъватул мукавама ал исламия китобида зикр кылат мана бу нас абу Муса хафиллахуллахны og'zidan chiqqan нас o'sha китобида зикр qilingan Сумма иза азама على الجهاد توجب على أن يعرف أحكامه فالأمر متعلق بالدماء والأموال والحقوق ما يحل وما يحرم ولا يجوز له أن يتخبط فيه خبط عشوائي من غير معرفة أحكامه وحله وحرامه ومن باب أولى يجب عليه أن يعرف مقاصده وأهدافه وآدابه كشي أجر jihodga azimat قلب chiqadigan بوسه bu jihad hukmlarini bilishlik vojib bo'ladi. Chunki jihad amaliga qon, molu huquqlar masalasi mutaalliq, ya'ni taalluq topadi. Shuning uchun nima qaysi narsa bu jihad amalida halol u qaysi narsa harom? Shularni bilmoqligi vojib. Mujohid odamga to'g'ri bo'lmaydiki, tusmoldan, ya'ni bilib bilmasdan qadam bosishligi bu jihad maydonida. biror bir hukmni bilib bilmasdan qadam bosishligi alloh subhanahu va taoloni nimada halol nimani harom qilgan ekan hukmlarini bilmasdan turib o'zicha ish qilishligi durust emas shuning uchun birodar bilingki albatta qonga mollarga tegishli bo'lgan masalalar alloh subhanahu va taoloni huzurida juda buyuk ishdan hisoblanadi mana bu кону молу jonga tegishli masalalarda Alloh subhanahu va taoloni va rasulini izni bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Nisa surasida bayon qilib, "Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradan al-hayatid dunya fa 'inda Allohi maghanim kaseera." كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Ey iymon keltirgan bandalar, agar sizlar Alloh subhanahu va taolo yo'lida safar qiladigan bo'lsanglar, ya'ni jihodga chiqadigan bo'lsanglar, dushmaninglarni aniq tanib olinglar. Ya'ni kofirni kofir deb bilib olinglar. Dushmaninglarni aniq tanib olinglarki, sizlar hayoti dunyodan biror narsani maqsad qilib sizlarga salom bergan odamni sen mu'min emassan demanglar. Zero ki Alloh subhanahu va таалоны huzurida ko'p o'ljalar bordir. Sizlar ham shunday edinglar, islom keltirishdan oldin. Alloh subhanahu va taolo sizlarni islom ne'mati bilan musharraf qildi. Islom ne'matini berdi. Shunday ekan, dushmaninglarda aniq bilib olinglar, albatta Alloh subhanahu va taolo qilgan ishingizlardan xabardordir degan oyatida bizga Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, dushmanni aniq tanib olishlik. Va yana bu oyatda jihad qiluvchi kishi albatta basira, hujjat ustida jihad qilmoqligi. Bu jihad ishi juda nozik masala ekanligi, bu masalada jihad amalida kanu, can, jon, mol bog'liq ekanligini unutmasligi kerak mujohid odam. Imom Buxoriy Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Abbos aytadiki, bir kishini g'animati bor edi. O'sha g'animatlarni olgan holatida oldida turgan holatida musulmonlarda bir toifasi yo'liqdi. Shunda haligi kishi salom berdi musulmonlarga. Musulmonlar haligi salom bergan kishini qatl qilib g'animatlarini tortib olishdi. Alloh subhanahu va taolo tabtaguna aradal alhayati dunya mana bu yuqoridagi oyatni nozil qilgan ekan. Ya'ni hayoti dunyodan bo'lgan bir narsani maqsad qilib sizlarga salom bergan odamni musulmon massan deb qatl qilmanglar degan ma'nodagi oyat nozil qilingan ekan. Shunday ekan masala qon masalasi ekan albatta kishi bu safarda ya'ni jihad safari gohida jihad safari uzun safar bo'ladi, gohida jihad safari qisqa safar bo'ladi. Shu safarda inson biror bir xatoga yo'l qo'yib qo'ymasligi kerak. Khalid ibn al walid radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi sallam o'zini shu Khalid ibn al walid qilgan ishidan bezor ekanligini e'lon qildiki, Khalid ibn al walid Banu Juzayma qabilasiga islomga da'vat qilishligi uchun yuborilgan vaqtida Banu Juzayma qabilasi islom keltirdik degan kalimani nutq qila olmasdi. Ya'ni islom keltirdik degan kalimani biz islom tarafiga o'zgardik degan kalimani ishlatadigan o'rinda sabana, ya'ni biz aqldan ozlik degan kalimani ishlatib qolgan ishlatib qo'yganligi uchun arablarda ichida bu sabana kalimasi ya'ni mushriklardan musulmonlar safiga o'tsa mushriklar sobata, ya'ni aqldan ozdingmi degan kalimani ishlatar edi. Ya'ni Banu Juzayma qabilasi Khalid ibn Validni kutib olgan vaqtida sobana, ya'ni musulmon bo'ldik demoqchi bo'lib shu kalimani ishlatganida Khalid ibn Valid o'zini shular biz musulmon bo'lmadik, hali kofirmiz, hali ham kofirmiz degan maqsadda aytayapti deb ijtihod qildi-da ularni hammasini qatl qilib yubordi. Bo'lmasam Banu Juzayma qabilasi musulmon bo'lib Khalid ibn Validning yo'liga chiqqan edi. Lekin Khalid ibn Valid mana bu gapi bulardan chiqqan mana bu gap sababli tushunmovchilik bo'ldi-da, qatl qilib molini tortib tortib oldi. расулулла саллаллаху алейхи Khalid халид ибн валид сайфулла сайфуллах маслул болгонлиги болган болса ham Аллах субханава таала тарафынан сугурып коюлган мушриклер үстүгө сугурып коюлган кылычы болса ham расулулла саллам бул кишиден безорман деди. Чүнки Халид ибн Валид ошаларды жүдө анык hukmini to'liq bilmasdan, masalani aniqlamasdan o'zidan bo'lgan ijtihod ta'vil bilan qatl qilib yuborganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan bezorman dedi. Bundan ham misolliroq o'rinda Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu da qilgan fe'liki mushriklardan biri shahodat kalimasini qo'rqanidan nutq qilib yuborgan vaqtida Usoma ibn Zayd buni qo'rqanidan shahodatni nutq qildi bo'lmasam bu shahodat aytadigan musulmon bo'ladigan odam emas dedida qatl qilib yuborganida rasululloh sallam bu kishiga qattiq tanbih bergan edi. Hattoki Usoma ibn Zayd qani endi bu hodisadan oldin islom keltirmagan bo'lsam edi degan orzuni qilib yubordi. Xullas kalam bu jihad qonga, molu jonga tegishli bo'lganligi uchun mujohid odam qilayotgan jihadini aniq hukmlarini bilmoqligi kerak. Ya'ni bu borada yaxshi ilmga ega bo'lmoqligi kerak. Undan keyin Buxoriy rahimahulloh o'zlarini sahih to'plamlarida alohida bob ajratganki, al-ilmu qabla al-qawli va al amal Amal qilishlikdan, gapirishlikdan oldin ilm bo'lmoqligi kerak degan bob ajratgan. Mujohidlar o'rtasida sodir bo'layotgan ba'zi bir holatlar ham aynan shu gapirishlikdan oldin, amal qilishlikdan oldin ilm bo'lmaganligi shu mujohidlar orasida ba'zi bir holatlar sodir bo'lishligi aniq bir masalani mohiyatini bilmasdan gapirib qo'yishligi ham bir e'tibor berib mulohaza qiladiganki, ko'plab mushkilotlar kelib chiqyapti. Har bir mujohid gapirayotgan gapini va qilayotgan ishini kitobi sunnatga shar'iy holatini bilmasdan turib qilmasligi kerak bo'ladi. Undan keyin bu masalamizga ilmiy masalalar qo'shiladiki, bu aytib o'tdik. Bir odamga takfir masalasini berishlik, ya'ni kofirga chiqarishlik. Bir odamga fasih hukmini berishlik, bir odamga mubtadi' bid'atchi hukmini berishlik bilib bilmasdan turib. Hech qanday shar'iy ilmi yo'q bo'la turib bunga jur'at qilishlik masalasi. Mujohidlar orasida bunday holatlar ham uchrab turadi. bu takfir masalasi va bir odamni fosiqqa chiqarib, zalolatga chiqarib, mubtadiyga chiqarishlik juda ilmga yaxshi ega bo'lgan, ko'zga ko'ringan, shar'iy ilmga puxta bo'lgan olimlarning ishi. Qanday qilib bitta kitob yoki ikki dona kitob o'qib olgan kishi yoki biror bir kalima shu to'g'risida eshitib olgan kishi og'zidan falonchilar to'g'risida kofir falonchi to'g'risida mubtadi falonchi to'g'risida fosiq deyishligi mutlaq to'g'ri kelmaydi shayx abdulloh ibn muhammad ibn abdul Wahhab rahimahulloh bayon qiladiki فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في مس في هذه المسألة أي مسائل التكفير إلا بعلم وبرهان من الله وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة har bir o'zini nafsiga yaxshilikni nasihat qilgan kishi takfir masalasida so'z ochmagani yaxshi. Illo Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir aniq bayon bo'lsa, bir ilm bo'lsa, o'shandagina takfir ya'ni bir odamni kofirga chiqarishlik masalasini ko'ndaring qilsin gapirsin bo'lmasam ehtiyot bo'lsinki bir odamni islomdan chiqarib bu islomdan chiqarishligi faqat o'zini fahmidan kelib chiqib o'zini aqli shu islomdan chiqarishlik shu yaxshiroq deb o'zini aqli shu hisoblabsa o'shani islomdan chiqarishlik yoki bo'lmasam bir odamni islomga kirgizib qo'yishlik bu eng katta din ishlaridan hisoblanadi deydi shayton ko'p kishilarni mana bu takfir masalasida qadamlarini toydirib zalolatga ketkizgan deb shayx Abdullah ibn muhammad ibn abdul Wahhab rahimahulloh bayon qiladi chunki bu narsa hammasi alloh subhanahu va taologa ilmsiz alloh subhanahu va taolo haqida gapirishlik bo'ladi Аллах Таала Куръани Каримда ахли китобларга хитоб қилиб биздан олдин ла тағлу фи диникум ва ла тақулу алаллоҳи илал ҳақ. Динингизларда ғулу кетмейлар, ҳаддингизлардан ошмайлар динингизларда. Аллоҳ субҳанаҳу ва таала ҳаққида фақат ҳақ сўзни гапиринглар. Аллоҳ таала шанида фақат ҳақ сўзни гапиринглар. Аллоҳ субҳанаҳу ва таала бир одамни кофир демаса, Аллоҳ субҳанаҳу ва таала бир одамни мубтадиъ бидъат демаган бўлса, сиз бу кишни кофирга чиқарсиз. Сиз бу кишни ўзингизнинг фаҳмингиздан келиб чиқиб, mubtadi bid'atchiga chiqarsangiz Alloh subhanahu va taolo haqida sha'niga haq so'zni gapirmagan bo'lasiz. Ya'ni go'yoki tuhmat qilgan bo'lasiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Buxoriy rahimahulloh o'zini sahih to'plamlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallam "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Rasululloh sallam agar bir kishi o'z birodariga "Ey kofir" desa, bu gapi sababli ikkisidan biri kofir bo'ladi. yo aytgan odam kofir bo'ladi yo aytilgan odam kofir bo'ladi deb bayon qildi. Agar aytilgan odam haqiqatda kofir bo'lmaydigan bo'lsa, aytgan odam o'zi kofir bo'ladi. Alloh taolo o'zi saqlasin. Demak, bu yuqorida zikr qilingan hadis oyatlardan keyin mujohid odam albatta xulosa qilishlik kerakki, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borgan vaqtida javob beradigan holatda shar'iy hukmlarni aniq bilib undan keyin amal qilib, undan keyin gapiradigan bo'lmoqligi kerak. O'zini ko'z o'ngiga mana bu oyat hadislarni qo'yib olmoqligi kerakki, hattoki biror bir masalaga kirishayotgan vaqtida o'sha narsa ko'z o'ngida namoyon bo'lib tursinki, ilmsiz biror bir shar'iy hukmsiz bir narsaga masalaga kirishmay. Biror kishini nohaqdan kufrga hukm qilib qo'ymay. Biror kishini nohaqdan mubtadi'iga, fosiqqa hukm qilib qo'ymay. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Ey inson, sen bilmagan narsaga, ya'ni senda bu haqida ilm bo'lmagan narsaga ergashma. Chunki sam', ya'ni quloq, ko'z, dil bularning hammasidan inson nima mas'ul bo'lib so'raluvchi. Alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin hammamizga. Ibrat oladigan, avvalo o'zimga qolaversa Э, boshqa birodarlarga ham manfaatli qilsin la ilaha illa anta astag'firuka va atubu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ko'pchilikka ergashma ehtiyot bo'l shuni bilgin ahli haq din sotmagay sirotol mustaqim so'ra ko'tar qo'l haqqa qarshi turgan najot topmagay haqqa qarshi turgan najot topmagay amallaring ixlos bilan bezagin sen bilan birga kiroman kotibin buyuk ishlarga nafsingni tezlagin g'aflatda qolmagin ummat g'amidin amallaring ixlos bilan bezagin sen bilan birga kiroman kotibin buyuk ishlarga nafsingni tezlagin g'aflatda qolmagin ummat g'amidin Navbat Shayx Fizazining ma'ruzasiga keldi. Marhamat. إذا القول مختلف والقول مختلف والقول فيه إدراج هل هذا القول المدرج هل هذا القول Ixtilofli so'z bahsga sabab bo'ladigan so'z va unda qo'shimchasi bor bo'lgan so'z. Qo'shimchasi bo'lgan qavl bir rivoyatda Abdulloh ibn Abbosdan башка бир rivoyatda тобустан rivoyat кылынган бир бириге карама каршылыгы bo'lgan сөз bilan бүйүк сахабилерден bo'lgan абдуллах ибн масуд умар ибн хаттоб али ибн аби Talib ва бүйүк тобиинлерден bo'lgan саид ибн жубайр hasan Basri, ibrohim Nahai va imom suddiylarning so'zlari rad etiladimi yo'q lekin koshki edi imom muhaddis Alboni kitobini sahih qavullar asosiga yozganida yaxshiroq bo'lardi bu mening orzuim edi Lekin afsuslar bo'lsin-ki, o'zining katta kufrdan kichik bo'lgan kufr kitobini Abu Hatim va Hakim Mustadrakida zikr qilib o'tgan hadisga asoslab yozgan. Abu Hatim va Hakim ikkalalari Sufyon ibn Uyaynadan, u kishi Hisham ibn Hujayrdan, u kishi Tavusdan, u kishi aytadi, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, bu kufr ular aytayotgan kufr emas, bu kufr islomdan chiqaradigan kufr emas, кимки Аллоh nazil кылган дин bilan hukm кылмас экен, бас улар kofirlardir. Бу куфр katta куфрдан кичик bo'lgan куфрдир. Hokimning ривояти tugadi. Imom hokim aytadiki, bu isnodi sahih bo'lgan hadis. Imom Бухари va Муслим tahrij qilmagan. Bu hokimning ривояти. Ko'rib turganingizdek, hokim o'zining mustadrakida sahih degan va Abu Hatim ham sahih deb aytgan. الحديث لذلك ذهب الإمام المحدث الكبير الشيخ الألباني وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة أبعد من ذلك الإمام هذا المحدث Shuning uchun Imom muhaddis Alboni shularning so'ziga qarab sahih silsilalar qatorida bu hadisni sahih deb aytgan. Bu ham mayli. Imom muhaddis Shayx Alboni hadisni 3 qismga bo'lgan. O'zi bir rivoyat. Shunday bo'lishiga qaramay, har bir juzni alohida sahihlashtirgan. Nima edi u rivoyat? Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, bu kufr ular aytayotgan kufr emas. Bu kufr islomdan chiqaradigan kufr emas. Kimki Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir. Bu kufr katta kufrdan kichik bo'lgan kufrdir. shu hokimdan qilingan bitta rivoyat. Lekin Alboniy bu rivoyatni sahihlashtirishga qattiq urindi. Aslida o'zi unda emas. Ey shayxul muhaddis, bu hadis rivoyat jihatidan zaifdir va naql qilishlik jihatidan sahih emasdir. Chunki unda Hishom ibn Hujayr bor. Hishom ibn Hujayrni hadis ilmidagi yetuk bilimdon katta ulamolar zaif deb hisoblaganlar ahli sunna va jamoa imomi bo'lgan Ahmad ibn Hanbal Hisham ibn Hujayr haqida shunday deganlar Hisham ibn Hujayr ishonchli lekin xotirasi mustahkam emas Hafiz ibn Hajar al-Asqaloni ham Hisham ibn Hujayr ishonchli lekin xotirasi mustahkam emas deb aytgan Ali ibn al-Madini aytadiki, u zaifdir. Ibn Adi zaifdir degan. Yahyo ibn Said al qattan uni zaif hisoblab, uning hadislariga mulohazalar bildirgan. Bundan tashqari ko'p ulamolar zaif hisoblaganlar. Endi qanday qilib bu hadis sahih hadis deb aytilishi mumkin? Bu hadisning sanadida Sufyon ibn Uyayna bor. Sufyon ibn Uyayna hadis ilmidagi buyuk shaxsdir. шам ибн хужайрдан хадис рывоят кылган суфьян ибн уяйнадыр قال سفيان بن عيينة ما نأخذ من هشام إلا ما لم نجد عند غيره بمعنى إذا وجدنا حديثا عن غيره لا نأخذ عن هشام ولكن الآن نجيب لماذا سفيان ابن عيينة هشام ابن حجير حقدا شنده deganki Biz Hishomdan biror rivoyatni boshqasidan topmasakgina olamiz. Bu degani Hishomdan boshqasida topsak, Hishomdan olib o'tirmaymiz. Hozir nima uchun hokim va Ibn Hatim bu hadisni sahih deganlarini tushuntirib beramiz. Sizlar bilasizlarki, hadis ilmidagi yetuk olimlar guvohlik berishadiki, hokim va Ibn Hatimlar tasahih ya'ni sahihlash bo'yicha hadis roviylarga yengil qaraydigan muhaddislardan hisoblanadi. Bu bir tarafdan. Mushkulot bu yerda vahmda, ya'ni unutishlikda. Imom Buxoriy Hisham ibn Hujayrdan bitta hadis rivoyat qilgan. Imom Muslim esa Hisham ibn Hujayrdan ikkita hadis rivoyat qilgan. Vaqtiki hokim Imom Buxoriy va Muslimning Hishomdan hadis rivoyat qilishganini ko'rib, Hishom Buxoriy va Muslimning sahihlik shartiga to'g'ri kelibdi-da deb o'ylab, undan qilingan rivoyatni sahih degan. Bo'lmasa qanday qilib Imom Buxoriy va Muslim undan hadis rivoyat qilishadi? لذلك الإمام البخاري لم يروي له استقلالا والإمام مسلم لم يروي له استقلالا فهو غير صالح للرواية استقلالا ثم على أخي المسلم الآن نقول هل يجوز لمحدث كبير أن يغض الطرف عن صحيح أقوال الصحابة وتفسيراتهم وصحيح أقوال mustaqil إمام بخاري وإمام مسلم شامدان مستقل holda rivoyat qilmagan ya'ni buxoriy va muslim Шам ибн Хужайрнинг қилган ривоятидан бошқа шу маънодаги ривоятлар бўлгани учун o'z sahihiga Hishom ibn Hujayrning rivoyatini qo'shishgan. Agar Hishom ibn Hujayrning hadisi матнда yakka holda kelganida edi, o'z sahihiga qo'shishmagan bo'lar edi. Demak, birodarim, shunday qilishlik kattakon muhaddis olimga to'g'ri kelarmidi? Ko'zga ko'ringan hamma mufassirlarning bu to'g'rida bildirgan mulohazalaridan ko'z yumgan holda zaif hadisni mahkam ushlab, o'z kitobini shu zaif hadis asosida yozishligi to'g'rimidi? Javob: to'g'ri emas. Ikkinchidan, bu yerda tobiinlardan oyatning zohirini olib, katta kufrga hukm qilganlari bor. Uchinchidan, faraz qilaylik, Ibn Abbosdan qilingan rivoyat sahih deb. Aslida sahih emas. Lekin farazan sahih deb olaylik. Agar sahih bo'lsa, hujjat qilishlikka to'g'ri keladimi? Yo'q. Nima uchun? Chunki sahobiylar o'rtasidagi qovullar bir-biriga qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, bizlarga masalani tarjih qilish, ya'ni masalani to'g'risini topishlik vojib bo'ladi. Qanday qilamiz? Biz har ikkala tarafni gaplarini tark qilib turamizda, oyatning nozil qilinishlik sababini o'rganamiz. Chunki sababi nuzulni bilishlik sahobalar o'rtasidagi ixtilofni tarjih qilishga, ya'ni masalani to'g'risini topishlikka sabab bo'ladigan omil. Bu oyat karima nozil bo'lishining sababi yahudlar ummatning ittifoqi bilan ularning kufri katta kufrdir. Yahudlar битте тошборон hukmini беркитип тарк этишти тошборон кылышлык o'rniga дарраны qo'llashdi. Shu qilmishlari sababli Alloh taolo bu oyatda va boshqa oyatda ularni kofir deb atadi. Shu oyat sababi nuzulini bilishligimiz bilan sahobalar o'rtasidagi haligi ixtilof bartaraf bo'lib, yuqorida oyatdagi kufr katta kufr ekanligi ayon bo'ladi. فكفرهم الله في هذه الآية وفي غيرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون yangi nashidalarni eshitishda davom etamiz navbat abdulboqiyga mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim Düşlerimde ko'rsaydim sizni rasululloh Şayet shunda menga rahmat yuborsa Allah mo'minlikda mehr, iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyanı ko'rdim xolislikka bakıp nuru ziyanı ko'rdim Düşlerimde görseydim sizni Resulullah Şayet şunda minge rahmet yubarsa Allah Umiddaman taqvo bilan yurolmasam ham Sizga ummat bo'lishlikka yarolmasam ham Umiddaman taqvo bilan yurolmasam ham Sizga ummat bo'lishlikka yarolmasam ham abu bakr umarlarni ko'rolmasam ham tushlarimda ko'rsaydim sizni rasululloh mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nur ziyoni ko'rdim Düşlerimde görseydim sizni Rasulullah Şayet şimdi minge rahmet yubarsa Allah Düşlerimde öz nuriga burkese Rahman Bendem diye huzuriga aylasa mehman Düşlerimde öz nuriga burkese Rahman Bendem diye huzuriga aylasa mehman shundan keyin yaqinimga kelmasa shayton tushlarimda ko'rsaydim sizni rasululloh mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim Düşlerimde görseydim sizni Rasulullah Şayet şunda minge rahmet yubarsa Allah Nahot kutib jannatgacha hijronda tolsam Qani endi iymon bilan o'tib ketolsam Nahot kutib jannatgacha hijronda tolsam Qani endi iymon bilan o'tib olsam mo'min bo'lib komillikka agar yetolsam tushlarimda ko'rsaydim sizni rasululloh mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim Düşlerimde görseydim sizni Rasulullah Şayet şunda minge rahmet yubarsa Allah Mominlikte meher, iffet, hayanı gördüm Dinde yaşayıp dünyaya mahliyanı gördüm Halislikka boqib nuri ziyoni ko'rdim tushlarimda ko'rsaydim sizni жаһонда неме гап кыска сатырларда afg'onistonning zobul viloyatidan kechikib kelgan xabarlarga ko'ra harakatimiz mujohidlari svd quroli bilan bir murtadni uzoq masofadan peshonasidan otib o'ldirdilar shundan keyin ikkinchi murtadni ham nishonga oldilar yiqilgani ko'rilgan o'lganligi noma'lum yana o'sha zobilda kecha birodarlarimiz o'zlarining navbatdagi amaliyotlarini afg'on karvoniga hujum qilishlik bilan davom ettirdi shu kuni murtadlar ichimlik suvi olish uchun 90 rusumli mashinada kelganida jamoatimiz a'zolari pistirma olib o'qqa tutdilar Natijada 7 ta kishidan 4 tasi o'lgan, 3 tasi yarador bo'lganligini guvohi bo'lishgan. Afganistonning Nangarxor viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari qarshimizga kelayotgan katta dushman karvoniga og'ir va yengil qurollar bilan hujum qildilar. Dushman tomonidan talofatlar noma'lum. Afg'on askarlari uzoqdan turib otgan havon o'qidan Astraxanlik mujohid Zakariyo yarador bo'lgan. Afg'onistonning Bag'lon viloyati Tolo va Barfaq ulusvolisida O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari dushman Karzay askarlariga qarshi o'zlarining navbatdagi amaliyotlarini amalga oshirdi mujohidlar qarshisiga jang qilish uchun kelgan murtadlarga qarshi tolib birodarlarimiz bilan birgalikda jamoatimiz a'zolari pistirma olib kutib turishgan edi o'zlarining Ranger rusimli mashinalari bilan kelayotgan dushman askarlarini birodarlarimiz ko'mib qo'yilgan minalari bilan kutib olishdi natijada dushmanning 4 ta mashinasi portlab batamom yaroqsiz holga keldi күчлүү портлашта эч кандай аскер бутун калмаганлыгына гувоһ болушты алхамдулилла афганистон g'azniy viloyatining gilon tumanida harakatimiz mujohidlari ansor mujohidlar bilan birgalikda murtadlarning ikkita doksan rusumli mashinasini minaga tushirdilar ko'tarib ketilayotgan jasadlar ko'rilgan ammo qanchasi o'lgan va qanchasi yarador bo'lgani noma'lum badaxshon viloyati jurum ulsvolisida harakatimiz mujohidlari tog'lar tepasiga joylashib olgan va yerlardan 3 ta posta qurib olgan dushman Karzay malaylari qarorgohlariga kutilmaganda dahshatli hujum uyushtirdi. Natijada dushmanlarimiz qo'riqlayotgan post fath qilinib, 20 dan ortiq Amerika malaylari o'ldirildi. shuningdek 11 ta askar qo'llarini ko'targancha taslim bo'lib asir tushdilar. Allohu akbar. Jamoatimizdan Tahhorlik mujohid Abdul Qosim va Badaxshonlik birodarimiz shahodatga yetishdilar. Badaxshon viloyatining Bahorak lusvolisida afg'on askarlari Tolib mujohidlarga qarshi amaliyot o'tkazish uchun kelganlarida ularga harakatimiz mujohidlari yordamga yetib kelib dushmanga qarshi qaqshatqich zarbalar bergan holda dushmanni ortiga chekintirganlar bir necha soat davom etgan jangda dushmanlardan 20 dan ortig'i o'ldirilgan tolib birodarlarimizdan esa ikkitalari shahid bo'lganlar yana g'azni viloyati Gilon ulus valisida harakatimiz bujoqlari afg'on talib birodarlari bilan birgalikda o'tgan yakshanbada afg'on murtadlarga qarshi hujum qilishdi. Dushmandan 3 ta o'lib, 10 taga yaqin yarador bo'ldi. Eslatib o'tish joizki, o'tgan yakshanba tongda NATO ning 8 ta vertolyoti kelib, Gilondan barcha askarlarini olib chiqib ketgandi. Ularning o'rnilariga Karzay askarlari joylashtirilgan edi. barcha murtadlar hali yangi sangarlarga o'rnashib ulgurmasdanoq mujohidlar hamla qildi ushbu amaliyotlarda tolib mujohidlardan biri yengil yarador bo'ldi pokiston men qamalishdan qo'rqmayman deb londondan qaytib kelgan parvez musharrafni sud buxuttoning o'limida aybdor deb topdi men o'ldirmadim deb qayta-qayta ta'kidlashiga qaramasdan sud uning so'zlarini inobatga olmadi tergov davom etmoqda yana Pokiston, Panjob, Sind va shularga yaqin shaharlarda kuchli yomg'ir yog'ish natijasida katta talofot ko'rilgan. 1400 dan ortiq uylar selda yuvilib ketgan bo'lsa, 300 mingdan ortiq odam zarar ko'rgan. 100 dan ortiq odam o'lgan, yana bir qanchasi bedarak yo'qolgan. Iroq poytaxt Bag'dodda elchixonalar yonida 3 ta katta portlash sodir bo'ldi. ushbu portlashlarda kamida 15 tasi o'lgan, 100 ga yaqini yarador bo'lgan. Suriya aytishga til ojizki, Habis Bashar Asad o'zining yashirib qo'ygan kimyoviy qurolini ishga soldi. Natijada 1500 dan ziyod musulmonlar, mujohidlar va yosh go'daklar kuchli zahar ta'sirida hayotdan ko'z yumganlar. Shuningdek, yana 3000 atrofidagi kishilar kasalxonalarga yotkizilgan. Ularning көпчилиги hozirda og'ir ахвалда. Дуо кылыңдар azizlar. У жердеги биродарларыбызга Alloh taolo g'alaba va shifo bersin. Asad va uning malaylariga o'zi kifoya qilsin. Misrda bo'layotgan hodisalar hozirda butun dunyoni o'ziga qaratmoqda. Qurollangan hukumat kuchlari qurolsiz musulmonlarni o'qqa tutishda davom etmoqda. Bu yaramas qurollangan harbiylar Bashar Asad kuchlaridan ham jirkanch ishlarni sodir qilmoqdalar. Bo'layotgan zulm, qiynoqlar, masjidlarni vayron qilishlar, namozxonlarni yoqib tashlashlar, ularning hammasi na islomga на демократияга туура келмейт Шу күнгөчө катыл кылынган мусулмандардын саны 2000 миңге жакындашып калды ярадорлар 4000 миңден ашкан shuningdek sinon orolidagi mujohidlar o'z saflarini mazlum musulmonlar bilan to'ldirmoqdalar buning samarasi o'laroq hozirda saksonga yaqin politsiyachilar o'ldirildi ибинда контейнерлар алып ketayotgan yuk кемасы менен to'qnashib кеткен жолоочу кема чөкүп кеткени окубатында эки жүздөн артык адам бейбарак жоголду Shanba күнү филиппин расмийлери себу порту жакынындагы деңиз hududida рой берген вокуяда жыйырма саккиз адам нобут болгонун тастыктады деңиз чек араларына көрө алокат содир болгондон соң 600 dan ortiq odam куткарып qolgan. Ularning аксарыны o'tib ketayotgan балыкчы кемалар куткарып койгон Qurbonlarni топуш үчүн voqea жоюга авазлар жөнөтүлгөн алокат рой берген пайтта жолоочу кемада 870 адам болгону айтылмакта америка монтана штатында кофрларнын B52 эки русумлуу катта кыруучу тайёрасы кулап түшкөн hozirda bu tayyora nima uchun qulab tushgani o'rganilmoqda rossiyaning omsk viloyatida suvda ketayotgan teploxod barja bilan to'qnashib ketishi oqibatida oltita kofir o'lgan ellikka yaqini turli darajada tan jarohatlari olgan ma'lum bo'lishicha teploxod boshqaruvchisi haddan ziyod aroq ichib mast holatda bo'lgan rossiya xabarovsk Amur hamda yahudiylarning avtonom viloyatiga suv sathi ko'tarilib shahar va qishloqlar katta toshqin tagida qolganlar 20 ming xalq boshqa yerlarga ko'chirilganiga qaramay hali yana minglab kishilar ko'chirilishini kutib yashamoqdalar tojikiston badaxshon viloyati afg'oniston bilan chegara hududini vabo kasali tarqagani uchun vaqtinchalik yopib qo'ygan emish eslatib o'tamiz afg'onistonning badaxshon viloyatidagi mujohidlar postalarni urishi natijasida tojikistonning badaxshoni vaboni bahona qilib yopib qo'ygan o'zbekiston qaroqchiliklar davom etmoqda yaqinda farg'onadagi bankka bo'lgan hujumdan so'ng toshkentdagi islomobod jami masjidiga ham noma'lum kishilar pullar solingan qutiga hujum qildilar bunga qarshilik ko'rsatgan qorovul kaltaklanib hayotdan ko'z yumdi Кыргызстан Карасуу шаарында Кыргызстан партиясына азоларынын 50ге якын бир-бирлериге каршы мансап талашып ук узганлар. Ярадорлар касалханага жеткизилген. Harakatimiz mujohidlari Alo Hikmat. Nangarxon viloyatini Xusaragul solisida snayper bilan tanni urib o'ldirishgan. G'azni viloyatini Gilon degan joyda yana bittasini, ikkitasini Alloh akbar. Yana nima yangiliklar bor? Zobunda Ranger urgan. 7 ta odam barga 4 tasi o'lib, 3 tasi omon qolgan. Qachon bo'pti ekan bu uchalasi ham? Mana shu kunda bo'lgan, shu 2 kun ichida. Bo'ladi yaxshi. Pikomni urib, bittasini o'ldirib, tashlamak takrimlar. Bo'ladi yaxshi, Alloh barakasini bersin. Shuning bilan bugungi juma dasturimiz o'z bayoniga yetdi kelasi dasturimizda yana siz azizlar bilan iymonlashgunimizcha Alloh sizlarni o'z panohida asrasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh قادم كالخير كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا فبنى بالخوف حصونا أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أنظارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى